Bütün Trabzon, en çok iyi alıp çarpan sanmasını elmaya Amerika'nın değil mi? Sosyal uçakla uçanma karakterini yapıyorlar. Yolda kaynağını uçan çözümlerinden, düşünlerinden karşı ve pazarlaşma kapatanı kapatmadan kapatmadan iki makamın Առողջապահության նախարարությունը իր գործնեայությունը իրականացնում է թվով 19 հիմնարկների, բուժ հիմնարկների միջոցով, որից 13-ը ՓԲԸ-ներ են եւ 6-ը ոչ պետական արևտրային կազմակերպություններ։ 7 շրջանային բուժմիավորումներ, նաեւ ունենք թվով 5 տեղամասային հիվանդանոցներ, 20 գյուղական ամբուլատորիաներ եւ 205 բուժակ մանկավարժական կետեր։ Համակարգում աշխատում է 430 բժիշկ, 1300 12 բուժքույր եւ 911 այլ աշխատողներ։ Բուժ հիմնարկների մահճակալային ֆոնդը կազմում է 696 եւ տարեկան կտրվածքով ստացոնար բուժում է ստանում մոտավորապես 20000 հիվանդ։ Արցախի առողջապահության համակարգում արկա է 35 միավոր տրանսպորտային միջոցներ եւ 6 ռեանիմոբիլներ։ 2016 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսված է 5 միլիարդ 996.5 միլիոն դրամ, 2016 թվականի 5 միլիարդ 949.8 միլիոն դրամի փոխարեն, որը համախառն ներքին արտոնքում կազմում է 2.4%, իսկ Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեում 6.4%։ Բյուջեն կատարվել է 2017 թվականին 98.3%-ով կամ 5 միլիարդ 897 միլիոն 195.474.000 դրամով։ Առողջապահության նախարարության պետական բյուջեն կազմված է հետևյալ խմբերից եւ ծրագրերից. բժշկական ապրանքներ, սարքեր եւ սարքավորումներ, արտահիվանդանոցային ծառայություններ, հիվանդանոցային ծառայություններ, հանրային առողջապահական ծառայություններ, առողջապահություն ծառայություններով Շարունակվել են 2017 թվականին հետևողական աշխատանքներ համակարգը բժշկական կadrերով համալրելու գործընթացում։ Ընդհանուր առմամբ 2017 թվականին աշխատանքի է ուղեգրվել 16 բժիշկ։ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան է ընդունվել պետական պատվերի հիմունքներով 26 շրջանավարտներ։ Ընդունվել է 10 բժիշկներ հետ դիպլոմայի մասնագիտություն անցնելու նպատակով, իսկ կլինիկական արդինատուրան արդեն ավարտված բժիշկներից 4-ը անցել են աշխատանքի տեղում։ Հետևողական աշխատանքների շնորհիվ համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հետ եւ տարբեր բարեգործական կազմակերպությունների հետ մշտական կատարվում է վերապատրաստման դասընթացները բժիշկների եւ բուժքույրերի համար։ 2017-ին վերապատրաստվել է թվով 53 բժիշկ, 5 բուժքույր, ընդ որում բժիշկներից 5-ը վերապատրաստվել են արտասահմանում։ Հաշվետու տարում մենք կազմակերպել ենք բազմաթիվ գիտաժողովներ, սեմինարներ։ Առանձնահատուկ ուզում եմ նշել ռեաբիլիտացիայի վերաբերող սեմինարը։ Այդ սեմինարին մասնակցել են մեր արտասահմանից ժամանած մեր գոլեգաները Ռուսաստանից, Կորեայից եւ մեր հայրենակիցները տարբեր երկրներից։ Առանձնացնեմ նաև Հայ օգնության ֆոնդի հետ համատեղ կազմակերպված մանկական հիվանդությունների անհետաձգելի բուժօգնություն խորագրով կազմակերպված դասընթացները, որի ավարտին մեր մասնագետներին տրամադրվել է 8 շարունակական մասնագիտական զարգացման կրեդիտներ։ Այս գիտաժողովներին, սեմինարների ընթացքում ստացած թեորետիկ գիտելիքները հետագայում կիրառվում են պրակտիկայում մեր բժիշկների եւ մասնագետների կողմից կողմից։ 2017 թվականին առողջապահության համակարգում լուծվել է մի շարք գլոբալ հարցեր, Կնքվել են փոխըմբռնման հուշագրեր եւ ընդլայնվել է համագործակցության շրջանակները։ Կնքվել է Արցախի Հանրապետության առողջապահության եւ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության միջև փոխըմբռնման հուշագիր համագործակցության մասին, որով սահմանվեցին Արցախում էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի ներդրման, սոցիալական փաթեթի շահառուների սպասարկման, ինչպես նաեւ քաղաքացիների պետական բժշկական ապահովագրման ներդրման ուղղ ուղղված աշխատանքների իրականացումը։ Արցախի Հանրապետության առողջապահության եւ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունների միջև փոխընդբռման հուշագրեր կնքվել են նաեւ Արցախում բնածին հիպոթիրեոզի վաղ հայտնաբերման նպատակով նորածնային սկրինինգի ներդրման վերաբերյալ։ Bush Link բրիտանական կազմակերպության հետ կնքվել է պայմանագիր, որի արդյունքում հաջողվել է ձեռք բերել սարք, որը հնարավորություն է տալիս տեղում կազմակերպել նորածինների լսողության սկրինինգ մոնիթորինգը եւ վաղ շրջաններում հայտնաբերել տարբեր հիվանդություններ, որը հայտնաբերման դեպքում վաղ շրջանում ավելի հեշտ է բուժել, քան երբ որ մենք հայտնաբերում ենք դա արդեն ուշ եւ ավելի մեծ հասակում երեխաների մոտ։ Կշարունակվեն ձեզ արդեն հայտնի ծրագրերը աուտիզմով եւ մանկական ուղեղային կատվածով տարապող երեխաներին վերաբերյալ մեր վերակառնողական կենտրոնում կշարունակվի համապատասխան բուժումը համաձայն կնքված Ջինիշյան, Հովարդ Կարագյոզյան եւ Քերոլայն Կոքսի անվան վերակառնողական կենտրոնի հետ կնքված ընդգրկված պայմանագրերի համաձայն։ Մոր եւ մանկան առողջության պահպանման ոլորտում հատուկ ուշադրություն է դարձվել կանանց կոնսուլտացիա աշխատանքներին, հղիների պարտադիր հետազոտման եւ վաղ հաշվառման ուղղությամբ, ինչպես նաեւ նեոնատալ բաժանմունքի աշխատանքներին։ Համագործակցելով Արագիլ բարեգործական հիմնադրամի հետ 2017 թվականին 56 անպտուղ զույգեր արհեստական բեղմնավորման ցուցումներով ուղերգրվել են քաղաք Երևան։ Նշեմ, որ ծրագրում ընդգրկվել է 138 զույգեր, որոնցից 49-ը արդեն հղիացել է եւ ծննդաբերել է 51 երեխա։ 5-ը կծննդաբերի առաջիկայում։ Պետք է նշեմ, որ առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի կողմից եւ եւ Արագիլ բարեգործական հիմնադրամի կողմից մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնին է հանձնվել նոր սարք, երձայնային հետազոտության սարք, որը հնարավորություն է տալիս առավել որակով զննել հղիության ընթացքը։ 2017 թվականին հանրապետության բուժ հիմնարկներում ծնվել է 2222 նորածին, որից 1803-ը մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում։ Որպես կարևոր ձերբերում պետք է նշեմ ռուսկաբանական դիսպանսերի շենքի շինարարությունը ներկա դրությամբ շարունակվում են աշխատանքներ ինչպես պետական աջակցությամբ, այնպես էլ տարբեր բարեգործական կազմակերպությունների կողմից գործիքներով համալրման ընթացքը։ Վերանորոգվել է եւ շահագործման է հանձնվել հակապալարախտային դիսպանսերի հիվանդանոցային մասնաշենքը եւ պետական աջակցությամբ եւ բաց կազմակերպության աջակցությամբ կառավարությամբ, վերանորոգվել եւ շահագործման է հանձնվել Խաշաթաղի Իշխանաձորի Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայի շենքը Ջինիշան հիշատակի հիմնադրամի միջոցներով, Մարտունու շրջանային բուժմիավորում ՓԲ-ի արդեն իսկ տեղադրվել է վերելակը, որի բացակայությունը լուրջ խնդիրներ էր առաջացնում աշխատանքի լարժեք կազմակերպման գործում։ Ընթացքի մեջ են մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնը, շինարարական աշխատանքները եւ Խաշաթաղի շրջան շրջանային բուժմիավորման շինարարական աշխատանքները։ Նաև նման աշխատանքներ են շարունակվում հանրապետական բժշկական կենտրոնում MRT սարքի դահլիճի ուղությամբ։ Նշեմ, որ արդեն կնքված է համապատասխան պայմանագիր սարքը ձեռք բերելու համար։ Նաև մեզ համար երկար տարիների սպասելիք էր ձեռք է բերվել պոլիմերազային շղթանային ռեակցիա լաբորատորիա, որը արդեն Արցախում է, հիմա կատարվում է դահլիճի շինարարական աշխատանքները։ Գերմանիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի եւ հայկական առաքելական թեմի կողմից ԼՂ կառավարության մարդասիրական օգնության արտաբյուջետային հաշվին է փոխանցվել 15000 եվրո, որը փոխանցվել է Հանրապետական բժշկական կենտրոնին եւ ձեռք է բերվել դիալիզի նոր սարք։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲ-ի կողմից Հանրապետական բժշկական կենտրոնին նվիրատվության կարգով տրամադրվել է ժամանակակից բուժական եւ ախտորոշիչ սարքավորումներ՝ նեյրոմիոգրաֆ, ուրետրորենոսկոպ, նեֆրոսկոպ, թերապևտիկ դուոդենոսկոպ, ռենտգեն պաշտպանիչ սավաններ, էնդոսկոպիկ վիրահատական սարքավորումներ եւ գործիքներ։ Այն առաջին անգամ օգտագործվեց Էրեբունից ժամանած բժիշկների կողմից այ այժմ օգտագործվում է լիարժեք մեր մասնագետների կողմից։ 2017 թվականին Հանրապետության բուժ հիմնարկներում արձանագրվել է մոտ 500.000 ամբուլատոր հաճախումներ։ 2016 թվականի 450.000 հաճախումների դիմաց աճ է գրանցվել մոտավորապես 50.000 դեպքով։ 2017 թվականին հիվանդանոցային բուժ օգնություն են ստացել 19882 մարդ 2016 թվականի 19209 մարդու փոխարեն ելի աճ է գրանցվել Բնակչության լիարժեք բուժսպասարկման համար 2017 թվականին տարեկան կտրվածքով կատարվել է 207734 լաբորատոր գործիքային հետազոտություններ եւ 24013 դժվարամատչելի հետազոտություններ 197520 26-ի եւ 19899 հետազոտությունների դիմաց։ Նաեւ կատարվել է 17424 ֆլորոգրաֆիկ հետազոտություններ 12491-ի դիմաց 16 թվականում Արգանդի վզիկի քաղցկեղի բացահայտման նպատակով կատարվել է 803 հիստոլոգիական հետազոտություններ, 36 հետազոտության դիմաց 2016 թվականին եւ կրծքագեղձի քաղցկեղի բացահայտման նպատակով 2349 մամոգրաֆիայի հետազոտություն 1621 հետազոտության դիմաց 2016 թվականին։ Իրականացվել է թվով 24000 13 դժվարամաչիլի հետազոտություններ 19899 հետազոտության դիմաց 2016-ին եւ համակարգչային շերտագրիչի միջոցով, կատեի միջոցով հետազոտվել է 2537 անձ, 2395 անձի դիմաց եւ արդյունքում կատարվել է 4705 հետազոտություն, 4237 հետազոտության դիմաց։ Անգեոգրաֆիայի միջոցով հետազոտվել է 491 անց 2016 թվականի 364-ի դիմաց։ Կատարվել է որի արդյունքում 373 կորոնարո անգեոգրաֆիա։ Վերջինից վերաբերյալ ես ուզում եմ անպայման շեշտել, որ համաձայն Հանրապետության նախագահի հանրարարականի 2017 թվականին վերանայվել է անգեոգրաֆիայի միջամտությունների եւ հետազոտությունների գները։ Այն ներկայումս գործում է հետևյալ գնացուցակով. Կարանարան գեոգրաֆիան նախկինում արժեքը եղել է 230.000, հիմա 2017 թվականից 150.000 դրամ։ Ընդ որում, պետք է նշեմ, որ Կարանար անգեոգրաֆիան հետազոտությունը ինքը եւ պլանային կարգով ստենտավորումը, ստենտի տեղադրումը քաղաքացին վճարում է արժեքի ընդամենը 40%-ը։ 60%-ը փոխհատուցվում է պետության կողմից։ Անհետաձգելի դեպքերը, եթե դեղապատ ստենդ է, ընդամենը վճարում է քաղաքացին 30%-ը, իսկ անհետաձգելի ոչ դեղապատ ստենդերը լրիվ անվճար են։ Պետության կողմից է ֆինանսավորվում։ Ընդհանուր առմամբ պետության կողմից անգեոգրաֆիայի ծառայության համար սկսված գործնեության օրվանից ֆինանսավոր էր 552 միլիոն 500 հազար դրամ, իսկ 2017 թվականին 177 միլիոն 308 հազար դրամ։ 2017 թվականին Հանրապետության բուժհիմնարկներում կատարվել է 6078 վիրահատություններ, որից ստացանար վիրահատությունները 4708 են, իսկ ամբուլատորը 1370։ Համակարգում աշխատում են ընդամենը 15 անեստեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ եւ 27 վիրաբույժ։ Ամենամյա առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում շարունակվել է բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ապահովումը առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով գյուղական բնակչության կարիքներին։ Առաջնային բուժողության ուղակի աշխատանքները լարժեք իրականացնելու նպատակով գյուղական բնակչության մասնագիտացված բուժողության կազմակերպում ծրագրի շրջանակներում շրջանային բուժմիավորումների կողմից կազմակերպվել է 414 գյուղական այցեր, որի արդյունքում կատարվել են բնակչության մասնագիտացված բժշկական խորհրդատվություններ, ինչպես նաև 0-ից 18 տարեկան երեխաների պատվաստումները։ Հայաստանի Հանրապետությունից եւ արտասահմանյան տարբեր երկրներից ժամանած մասնագետների կողմից Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության մասնագետների հետ միասին կազմակերպվում է բազդերների օր միջոցառումների շրջանակներում, ինչպես Ստեփանակերտ քաղաքում, այնպես էլ բոլոր շրջաններում։ Կատարվել է մի շարք հիվանդների ընդունելություն, այդ թվում 1282 խորհրդատվություն, 1478 հետազոտություն հիվանդներ եւ 303 վիրահատություններ։ Վիրահատություններից Շուշիի շրջանային բուժմիավորում կատարվել է 116, Մարտակերտում 5, Հադրութում 17։ Ֆրեզնոյից ժամանած արդեն ձեզ ցանոթ խումբը Պերճ Աբգարյանի հյուպատոսի գլխավորությամբ այդ պատվիրակության կողմից մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում կատարվել են առաջին անգամ հիստերոսկոպիկ վիրահատություններ։ Արևիկ մանկական բուժմիավորումում առաջին անգամ կատարվել է հիրշ շպրոնք հիվանդությամբ տարապող երեխայի վիրահատությունը, իսկ հանրապետական բժշկական կենտրոնում լապարասկոպիկ տարբեր ձևերի վիրահատություններ Ընդ որում, նման հետազոտությունները եւ վիրահատությունները ներկայումս կատարվում են մեր մասնագետների կողմից։ Մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում կատարվել է 15 վիրահատություն մեր հայրենակից Մոսկվայից ժամանած գինեկոլոգ Կոնստանտին Տոնյանի կողմից եւ ես ուզում եմ նշել, որ կատարված վիրահատություններից երկուքին արդեն հղիացել են։ Vamos a